Književnost u Eteru. Dobar vam dan, dobrodošli na još jedno druženje s pisanom riječi u emisiji Književnost u Eteru Internet Radija Srijem. U potrazi za slavonsko-srijemskim spisateljima ponovno smo u Drenovcima, kojom prilikom razgovaramo s pučkom pjesnikinjom Zdenkom Nikolić. Prije svih, kao pred Bogom na istini, prije svih na litici oštro gluba stijene, u šumi izgubljenih uzdaha, pokraj rijeke nošene divljim valovima. Prije svih letom probuđenog dana, prije svih u žamoru zaboravljenih duša, u vjetru što nosi riječi ispisane nepoznatim slovima. Prije svih na mjestu učahurene misli, bez prava na svijet bez laži. Prije svih na dražbi propalih identiteta, prije svih. Prije svih ostalih vaših pjesama, gospođo Nikolić, čuli smo pjesmu Prije svih. Kada ste vi počeli pisati? Pa ja sam se još e, zaljubila u poeziju kao djevojčica, pa djevojka, pa žena. Znači, od uvijek sam voljela poeziju, ali nekakvu drugačiju e, sviđalo mi se puno drugačija recimo poezija nego što sam to slušala i na televiziji i na gdje pa sam nekako pronašla sebe u nekim malo drugačijim i stihovima i drugačijim stvarima koje su meni ovako drage. Pišem, najviše volim pisat o ljubavi, to je ono što baš volim. Mogu pisati isto tako recimo na neku zadanu temu, Mogu pisati o prošlosti, isto volim opisivati neke događaje, kao što su bili nekad, jeli? Pa volim pisati tako kao nešto i u, stilu eseja o nekakvim događajima. To me Dakle, bude, bude i proza, nije isključivo bude, poezija. Bude, ali to još nisam, oni još to e, nisu, ovaj, moja udruga, nisam još to e, prezentirala njima, ali bit će. Možda ćete, vremena. Možda ćete nama danas. O prozi ne, ali ovaj, nisam se pripremila, ali ovako o svojim stihovima, da, to, to može. Velite, ponajprije pišete o ljubavi? Ponajprije. To mi je 70, oko 70% mojih pjesama su ljubavne pjesme. Pune emocija, pune nekakvih doži, proživljenih osjećaja, doživljaja malo se uključi mašta i jedno s drugim bude stih. Kada ste napisali prvu pjesmu? Prvu pjesmu sam napisala, odnosno prvi esej sam napisala još e, u srednjoj školi. Kada sam čitala recimo Franca Kavku, on me uvijek recimo oduševljavao sa svojom tematikom i onda sam tako napisala to. Poslije sam počela kada sam moja majka je isto tako pisala i kad e, se uključila u toj udruzi, pa u tako u razgovoru, pa je ona... se u Drenovačkoj, udruzi, isto, udruzi. Isto je ona tu isto. Djelovala, da. Tako je. I kad je ona to govorila i kad sam ja njoj pročitala neke svoje riječi, ona je rekla pa hajde da se uključiš i ti, jel to šteta da ne ode u eter ovako bilo s nama, bilo... E, Zdenka Nikolić e, svoje stihove ponajprije prezentira u okviru zajedničke e, zbirke koju Udraga izdaje i naravno na pjesničkim susretima. Koliko dugo se predstavljate na tim susretima? Što ste javnosti do sada prezentirali? Pa ja sam se u udrugu upisala 2007. godine, sam pristupila toj utruzi i od onda sam... Od onda javno objavljujem. Od onda javno objavljujem, da. Od onda javno objavljujem sve. Tako da, ovaj, jako puno smo već imali evo, sad ne znam koliko smo točno od 2007. imali, ja sudjelujem u knjizi 11, 11, e, ali ne, ja nisam u svima, ja sam se eto, 2007. priključila, udruga je osnovana 2004. Da, da. tako da nekima nisam bila, ali ovim kojima od 2007. sam konstantno zastupljena u knjizi, tako da ovaj... Ali to je ipak e, manji broj svega onoga što ste napisali. Kada možemo očekivati vašu prvu zbirku? Pa još uvijek... E, e, ja sam razmišljala o tome, ali pazite, mi svi imamo, ovo mi nije prva stvar, ovo mi je hobi čime se bavim, tako da za sve treba vremena, treba financija, treba sve to ovaj nadomjestiti. Pa možda jednog dana i bude. Što vam je e, pjesništvo, proza, pisana riječ, aktivnost u, u, u udruzi, što vam je to donijelo u životu? Pa jako mi puno dobroga i lijepoga prije svega donijela. E, najviše me se dojmilo naše druženje, e, gdje se mi družimo, gdje čitamo, gdje komentiramo razno razne pjesme od kolega. Eh, gdje se svi, neka tu, eh, pazite, mi kad se tamo družimo, mi se opustimo, jednostavno zaboravimo sve, recimo svako od nas ima danas i teških stvari i, i svega, ali kad smo, kad smo zajedno, mi se opustimo i djelujemo kao jedno i iz tih druženja izađemo puno jači, drugačiji, opušteniji. Moramo spomenuti i vašu godišnju manifestaciju. Da, prije svega to je, to je tako kako treba biti. Mi, mi, ja sudjelujem na svi, u svim stvarima koje koliko mogu, jer zaposlena sam ovako radim, dosta radim i ovaj, koliko mogu ja pridonesem udjelom svojim šta god treba, tu sam. Vrijeme za iduću pjesmu koju ćete nam pročitati. Riječ je o naslovu Ledeni duh stvarnosti. Ledeni duh stvarnosti. Naga pred tobom stojim, bestidno dajem sve. Crveno vino, obraze žari. Svilena ponjava, grijehom miri. Plavi ujak, pogled krije. U noći bez sna, promrzla cesta, tišinu sanja. Ledeni okov, granu lomi. Ptica na žici, tiho crči. Ledeni duh stvarnosti, štipa, mrkle hodnike bezumlja, Zlurado nosi bašunastu košulju sjećanja. Kome se obraćate svojim pjesništvom? Pa prije svega obraćam se e, ljudima koji razumiju e, jedan izričaj ovakav kakav ja imam. E, specifičan, tako kažu barem komentarima svojim da nije, da nije, e, mora se malo pročitati, što bi rekli u narodu, između redova. Tako da, možda me e, jedan dio i ne razumije onome što, što, što se nalazi u tim stihovima, ali ovih s kojima sam u okruženju, njima se to sviđa. E, primjetan je tu utjecaj mnogih pjesnika, Bodlera recimo. Ko su vam uzori? Što se tiče uzora pjesnika, pa, mogla bih nazvati da mi je recimo Tinujević jedan od uzora mojih. A kao već sam naspomenula možda prije u prozaističnom dijelu da bi to bio Franz Kafka. To mi je bio i ostao kao jedan od utemeljitelja mojih i recimo nekih pjesama koje liče možda obrisima na na njegove, recimo, nekve, nekakve poglede na život. E, još koje ime? Što osobno čitate, recimo? Pa e, puno vremena nemam, e, tako da ovaj, većinom čitam čitam sve, čitam, e, u slobodno vrijeme se bavim i sa i dnevnim e, tiskom. Čitam nekada kolumne, volim čitati kolumne od razno raznih e, novinara, tako da... Da ovaj, sam, govorim o književnosti. Da, čitam, čitam o književnosti, većinom, većinom čitam, evo, dosta volim Ujevića, recimo njega kao uzora. Kako reagiraju čitatelji na vaše pjesništvo? rekli ste, malo im je neobično. Malo im je neobično jer su moje pjesme malo drugačije e, nego ostale e, zato što, ajde, ako, pišem, ako sam već e, pisala neku ljubavnu pjesmu, to je dosta razumljivo, ali ako je pjesma u nekom drugačijem obliku, to, je onda ipak prevladava nekakva ono malo nerazumijevanje možda s nečije strane ne razumiju sve. Tko prvi čita vaše pjesme? Moje pjesme e, prva čita moja kćerka Maja, pa onda recimo moja mama i onda moja udruga. Koliko se vaše pjesni pjesništvo, vaš literarni izričaj e, razlikuje od drugih, evo konkretno u udruzi? Pa razlikuje se, moj se razlikuje e, u toj mjeri toliko što oni e, dosta pišu e, zavičajne pjesme i ja se u tim mogu, imam ja možda dvije, tri takve pjesme i mogu pisati, rekla sam već na zadanu temu mogu pisati, ali se ne nalazim u tim pjesmama, one su meni lijepe i drage i sve, ali se ja osobno ne nalazim u takvim pjesmama i prije, prije ću napisati nešto drugo i naći se u nekoj drugoj pjesmi, na, vidjet ću nešto drugo nego u takvim pjesmama. E, kada bih vas zamolio da izvojite svoju najbolju ili najdražu pjesmu, koja bi to bila? Pa evo do sad e, moja najdraža pjesma koja mi je sada se zacrtala u sjećanje i, i je pjesma koju sam ja nedavno napisala koja mi je tako što bi narod rekao, sjela na prvu i s kojom sam dosta ponosna što sam je napisala i jako me se dojmila mene osobno, a vjerujem da bi i da će i druge, jer do sad i moji e, iz udruge nisu ovaj, čuli tu pjesmu, to je nešto novo, ali mi je za sada ona nekako na vrhu prioriteta kod mojih pjesama. Zašto? Ocrtava, najvjernije ocrtava vaš senzibilitet? Tako je, ocrtava moje, moje ponašanje, ocrtava um, moj, moj, ovaj, odraz prema životu, prema, prema događajima u stvarnosti, prema eh, nekim likovima koji, koji su ajde ili izmišljeni ili ali u biti mogu se dosta do, povezati sa sa stvarnom, stvarnim likovima. E, riječ je o pjesmi koliko košta. Tako je. Koliko košta? Koliko košta šalica kave, čaša vina? Koliko košta stisak ruke, osmijeg blagi, mirisni jasmin zarobljen u čaši vode? koliko košta zrno istine, razderane kopije sreće, koliko košta prašnjava utabana stepenica na vrhu bezličnosti, koliko košta malo klub kolaži, igra iz nemogle granice razuma. Ja ne znam koliko košta, a ne znam ni koliko su pučki pisci danas afirmirani. Što vi mislite o tome? Pa koliko su afirmirani, mi, mi smo amateri u biti. Mi, mi to radimo prvenstveno radi svog osobnog zadovoljstva. Nama nije toliko stalo da mi budemo afirmirani u, u nekoj sredini toliko. nama je bitno da se mi slažemo, da se mi družimo, da se mi utjelovljujemo, sljubljujemo na neki način, e, tako da jednostavno nama je, smo bitni mi. A koliko ćemo mi doprijeti do, do nekih, to ovisi o, puno ovaj, stvari, a kao mogu navesti jednu da ipak dopiremo jer na našim pjesničkim susretima je izuzetno veliki ovaj odazov, izuzetno se lijepo zabavljamo i družimo i budemo uvijek u komentarima kao vrhunski odrađeni posao. E, ipak se često čuje kako nedostaje mladih snaga, kako se mladi e, rijetko zapravo uključuju u, vaš rad ili rad sličnih udruga. E, na koji način može društvo ipak oplemeniti ili intenzivirati djelovanje sličnih udruga pučkih pisaca? Mogu li mediji pomoći u tome? Pa mogu i da mogu pomoći, ali pazite, ako neko sam, e, ne, danas je tako, danas su drugačija vremena, vrijeme interneta, e, vrijeme e, gdje gdje poruka stižu, gdje, više nema kontakta osoba sa osobom nego je to ili poruke ili SMS-ovi, ali tako da se narod sve manje i druži, ako se i druži nisu koncentrirani jedni na druge, u tome ja, ja vidim tako jedan problem ali ovaj, mi možemo na način pomoći tako što izovemo ih na naša druženja i da dođu, evo i moja djeca i, i svih drugi, da budu prisutni, da vide e, to ozračje koje vlada na tim našim manifestacijama i da je to jedan, eto, recimo, relevantan i specifičan događaj koji treba popratiti, koji treba vidjeti i koji treba doživjeti. Sami ste rekli, e, ne osjećate se zavičajnom pjesnikinjom. Gajite nekakav drugi izričaj. Kakav je vaš odnos, e, dakle općenito, s obzirom, s obzirom na to, e, prema slavonsko-srijemskoj govornoj baštini? Pa ja nemam takav izričaj, ali izuzetno volim poslušati druge prave slavonske pjesnike kada govore takvim naričem ili njima to leži E, ja, ja mi se divim na neki način i stvarno volim slušat. Ja sama ne smatram se da, da bi ja tako to mogla govoriti kao oni i ne pišem kao oni, ali ovaj, uglavnom mi je drago kada čujem njih i volim ih poslušati. Biste li možda izdvojili koje ime iz pjesničkog milja? koje posebno Pa evo, recimo, našeg nažalost pokojnog Drenovčanina Čika Đuku Galović koji smo svi mi, koji god ovdje, svi smo izuzetno bili vezani za njega. Još i za se nije njegove, dogodilo da ga netko nije spomenuo. Da, i za njegove pjesme i on je recimo utjelovljenje te Slavonije takve recimo Svelferskog ovdje posebno kraja, tako da nam je on svima broj jedan u, u našim i u razgovorima o Slavoniji kada se razgovara i o nekim pučkim predanjima, pričama. On je neizostavni dio bilo kakvog razgovora što se tiče Slavonije, što se tiče drevne naše pučke kulture. Tako da jedino on, on nam je i ponosni smo što smo mi njegovi bili su, su građani. Slijede nam slatke note. Tako je. Sviraj mi prstima za mi maštu slatkim notama. Dušu očisti glasom, izmami osmih na lice. Takni mi srce nek čaša pukne, kao žica na gitari. Svira i slatke note usnama, haljinu bijelu ružom okiti, pamet zamuti, na koljenima, bez stida, do kraja. Spomenuli ste e, prozu u kojoj se također nalazite čemu govori vaša proza? Moja proza govori o životu prije, recimo, 20-ak, 30 godina, kad sam ja bila i malo i mlađa, kad sam išla u srednju školu, dadne su mi ostale sve moje lijepe uspomene iz onog Vinkovačkog kraja, tako da što se tiče proze, tu najviše govorim o srednjoškolskim danima, o nekakvim razgovorima, o ljubavima koje su se dešavale, o jeseni, o vlakovima, o tako, o tim temama koje su, koje su bile meni onda interesantne. Kakvi su vam planovi? Hoćemo možda dobiti ukoričenu e, ovu vašu prozu hoćemo dobiti pa ja intenzivno o tome razmišljam već duže vrijeme ali ovaj ne mogu ništa konkretizirati. konkretizirati jer je to sve ne ovisi puno o meni puno tu drugih faktora i financijskih i vremenskih i obiteljskih tako da ako bude bude ako ne ja sam zadovoljna i sa objavljivanjem u našim zajedničkim zbirkama pjesama. Tako da, ako bude, bude, ako ne, opet dobro. Što nam možete najaviti od svog pjesničkog angažmana u idućem razdoblju? Pa mogu najaviti da ću i dalje ovaj, svesrdno učestvovati u svim manifestacijama koje se tiču naše udruge, da ah, ako mogu i vremenski posjećivaću i neke druge u sklopu naših eh, putovanja, ako bude mogla, jer mm, puno, nemam toliko vremena, ali ako budem, e, volim se družiti isto tako na drugim pjesničkim susretima, okupljanjima, volim čuti tuđu riječ, drugačiju riječ, konkretniju riječ, tako da, eto, nadam se da ću uspjeti uvijek uvijek se naći tamo gdje, gdje trebam biti, gdje želim biti. E, osim da se dohvate zbornika, svih 11 zbornika vaše udruge, što biste savjetovali našim slušateljima da pročitaju, a već nisu? Ako još nisu. Pa neka krenu od prve pa do zadnje, pa ovaj, vidit će. Nešto će si izabrat, e, neku pjesmu, neki stih, nešto. Za svakoga uvijek ima ponešto. Bilo da je to zavičajni dio, bio, bilo da je to ljubavni dio, bilo da je to E, bilo šta, ovaj, svatko može naći nešto za sebe. E, pri samom kraju emisije čut ćemo još jednu e, vašu pjesmu. Interpretirat ćete nam pjesmu pod naslovom Voda hladna. Tako je. Voda hladna teče, stara ogoljela grana nekud putuje. Fijok vjetra čudne zvuke nosi, a list, mali, smrznuti, divljim plesom zaborava u ledenu rijeku pada. Ta rijeka ledenim dahom živi, mjeseče viškarama sudbinu kroju, kroji. Poželim da kazaljke sata stanu, da zakopčam vrijeme u kaputić istine. Zahvaljujemo vam, gospođo Nikolić, na gostoprimstvu i dragocjenu vremenu. Zahvaljujem se ja i vama